Bueno, atzo oker ez banago, pertsona baten eguna izan zen atzo eta gaur uste ere bai. E, prentsa guztian, e, bere argazkia, bere deklarazioak eta bere aurkezpena. Laura Mintegi, ezagutuko dugu, Euskal Herria Bildu Koalizioko lehen dakari gaia, kaixo, Laura ba. Bai, bai egunon. zemuz? Ondo. Bueno, zorionak lehenik eta behin. Bai, eh? ezkerrik ezko Bueno, e, zer dela eta proposatu zaituzte lehendakari gai <laughs> izateko? Ui, hori niri eh, ez dirazio <laughs> galetu da, Nik uste dut e, konsensu pertsona bat bilatu dutela eta eta e, koinzidentzia handia egonda. Oda, indar batek baino gehiago e, proposatu zuen erizena eta azkenean ba, konfluentzia hori egonda eta eta bueno, guztiz eh, adostasuna egon da alde horretatik eta zergatiak, uf, auskalo, beraiek esan berko dute hori, ez? Eh? Bueno, e, azken hilabetetan, e, zure izenaren zai egon gara komunikabideetan, zurrumurru asko egon dira, eta bueno, ez dakit, isilpean mantentze hori edo, erresa izan den? Ez, bat ere ez, nik bakarrik zemiala behi eta amari ezan nien, eta horre ebarrebak bakere ere azerre dauzkat <laughs> e, ian nola galdezka eta galdezka eta ni ez ezkoan ezkoan eta bueno, uste dut e, eh, entakari gai ezateaz gain ere aktoreza ona ere banetzela <laughs> Bueno e, zuk eh, zure burua ikusten zu ajuria enean lehen emakume lehen dakari? Egi bai, esan bai eta bai ikusten dut ez eh, nire merituen gatik baizik eta eramaten dugun proiektuak eh, konektatu egiten duelako jende askorekin, ez? Oda, mhm. alde zerretek ere batzegoen jende mordoa e, proiektu honen atzean, zuberanista, ezkertiarra, baina e, baina proposatzen ditugun gauzak, ba, zen olako justizia soziala behar dugun, erabakitzeko eskubidea behar dugula, soluzioak ekarri behar direla herri honetara, ba, horrek eh, konektatu egiten du ez bakarrik zuberanistekin eta ezkertiarrekin, eske eh, askorekin. Eta, bueno, nire inguruan persibitzen dudana, ahi ez naz pertsunarek objetiboena, momentu honetan, baina pertsibitzen dudana da, badagoela gogoa mm, beste modu batera egiteko gauzak, ez? Eta, e, eh, politikan horrelako garbiketa bat, e, aire freskoa sartzeko eta guk argi dugu hori hori proposatu nahi dugula eta egin egin nahi dugula. Orduan uste dut ba bai badagoela aukera erreala eh jaurlaritzen egoteko bai. Beraz, eh, bueno, eh, titularretan edo azaltzen den hitza irauli egoera berri bat ekarri irauli. Bai, bai, beharrezkoa da. Begira nora eraman gaituen politika ekonomiko eta eta orokorrean politika honek, ez? Zulora eraman gaitu e, eta gainera oso injustizia handiak pairatzen ditugu egunez egunez, ba, hori guztio nahotan dago, nola da posible milioika da horiek ematea bankuetzei eta egindea botatzea etxetik, ez? Etxeri gabe ustea. Irauli egin behar da, buelta eman barzai honi, e, ezin da, ez dago beste irten biderik, Osea, ez da, ja, opzio kontu bat, ez da, gusto kontu bat, ez behar da, e, egin beharreko kontu bat da, ez? Bakea egonkortzea eta krisi egoerari, zuk esan duzuna, herritaren neurriko aterabide ematea izango dira Euskal Herria Bilduren helburu nagusiak, ezta? Bai, bai, hori ez dira. Alde batetik normalizazio politikoa, herri normal batean bizi, harreman normalak izan, eh, familietan, etxeetan, e, lantokietan, e, baina egonkorra izango den bakea. Ez hemen, e, zauria ezin da faltzuan itzi, hemen em, ezin ditugu utzi aziak em, bihar e, etxiko konflikto edo gatazka baterako, hemen benetan muinera jo behar dugu, e, zergatik egon den gatazka, zer gertatu den, zen nolako injustizia politiko e, sakonak dauden herri honetan, e, az gaitezen ber eraikitzen demokrazia, demokrazia da guztien lekua, demokrazia eta eskuligentea, mundu guztiak euki behar du ahotza, erabakitzeko eskubidea, az gaitezen hortik, eta halako oinarri zendoekin orduan bai erekiko dugu bake iraunkorra eta eta sostengarria bestela ba, ba, gaurko ogia eta biharko gozea berriro, ez? Eh? Mhm. Horrez gain, demokrazia parte hartzailearen, justizia sozialaren, gazten emakumen eta euskararen alde eta arrazakeria zein xenofobiaren kontra lan eh, egingo duzu, ez Noski, eh, noski, hau da, eh, egiatan demokrata gara, egiatan sinistu egiten dugu hitzaren zentsu sakonenean, ez? Eh? Batzoi ahoa betetzen zaie demokrazia gora eta bera, eta egiatan ez dakite zer den nola planteatu daiteke demokratak direla eta liberean ez da, bueno, bai, demokrata gara, baina gu, eta zu kanpoan gelditzen zara. Panorama hori ikusi izan dugu urtetan hemen, ez? Egia da, e, ez dala koalizioan e, goazen talde guztien egoera, hemen koalizio hau beti egonda erakundetan, etengabe, azkenen gurteetan, oda, guk badugu e, eskarmentu handia, orain lehen eta beti izan dugu e, gestio gintzan e, ardura, e, baina pairatu izan dugu sasi demokrazia bat, ba, e, benetan demokratatzat duena bere burua onartu ezin dezakena, eta orduan guk bai, guk bai ikusten dugu, hemen e, lekua dagoela guztientzat, e, noski etorkinentzat, emakume, gazte, guk bezala pentsatzen duten entzat, eta pentsatzen ez duten entzat ere bai e, Angeles Iztuetak nabarmentzen zuen e, eh, anitzasunak ematen diola indarra koaliziari, ez? Hori da nabarmendu beharko dena. Bai, hain zuzen ere guk ez dugu agintzen aurretik egin ez dugun ezer. guk esaten badugu demokrata garela eta eh, ezberdinen arteko e, elkarguneak e, edo akorduak lortu nahi ditugula, hori da hain zuzen ere e, koalizionekin ja honezkero eginda dagoen hasierako lan bat, ez? Eta da, e, lau indarren artean adostasunak lortzea. Orain bi urte edo orain lau urte pentsa ezina zen, egia da hau eta izan prozesu geldoa, honek mm. eh, denbora hartu du, urte batzuk e, izan dira prozesu honetan, eta horrek ere ematen dugu konfiantza ez. Hau da, guk jakin izan badugu, e, hori, ezberdinien arteko akordioa, ba, egin behar dena da, ba, lerro beretik segitu, linea berean, eta jende gehiago e, gure ganatu edo eraman e, proiektu horretara, ez? Proiektu amankomun aman komun batera. Mhm. Bueno, e, mugimendu zabal bat e, sortzen e, ari da sozialki, hori zuk e, esan dakoa da, Europan mendebalde osoan, merkatuen tiraniaren aurka, ez da? Bai, begira, nola da posible, troika bate, agintzia gehiago hauteskundetan irabazle atera diren politikariak baino. Nola da posible, e, iru, e, lau, bost, gizon, eta gizon esaten dut gizon eskoak direlako, ez ezagun, izen deiturak ere ez dakizkigula, hoiek planifikatzea herri oso baten politika ekonomikoa, aurrekontuak, non kendu, non ipini, e, zeri eman, zeri... E, ukatu e, dirua hori hori hori eske pentsesina da eskori eskuak burura eramateko modukoa da orduan e, momentu honetan ba wow, denik bagenekin ez baina bueno disimuluan ere ibiltzen ziren no da ekonomia politikaren gainean zegoela baina eske orain ez bakarrik hori orain e, gizon ez ezagun hoiek e, ipintzen dituzte ikusi dugun bezala ze Italian eta i, beraiek ipintzen dituzte e, presidente, presidente, presidenteak gobernuan, ez? Gobernu buruak, harrigarria da, mm. benetan. Zuen helburu nagusia e, bizutabetan edo banatuko litzateke e, bakegintza eta justizia soziala. Bai, bai, da. Bakegintza ezin bestekoa dugu. Bakegintza oso oso importantea da. E, batzuek agian uste dute, ba, bueno, ba, e, etak erabaki hori hartuta, listo, bakea dugula, ez horrela. Ez horrela, hemen gatazkaren ondorioak e, bizi-bizirik daude oraindik, hemen injustizia asko egin zen e, eta konpondu gabekoak dira, hemen herri honetan baditugu politikariak eta kazetariak kartzelan urtetan e, iritzi delituagatik. Hori bakarrik Turkian eta Espainian gertatzen da, Europa osoan. Hori, e, eh, non da bakea norbaitek iritzia eman eta horregatik e, horregatik e, zera e, egotia kartzelan, zigortuta inbat urtetara. E, itzegiten ari naiz, egin e, egunkariko kasetari eta zuzendaritzako iguruz, itzegiten ari naiz, Arnaldo Tegi eta bateguneko eh, preso iburuz, hori nola unartu dezake demokrazia batek iritzia emateagatik, politika egiteagatik, kartzelan egon detikela inor. Bueno, bestalde, e, historikoa izango litzateke, zu lendakari izatea, Laura, e, bai koalizian ordezkari izateatik, eta bai emakumezkoa izateatik. E, horrek ze esan nahiko lukea? ba, herri normal batean bizi garela, punto. Mm -hmm. nik eh, bai bata eta bai bestea, hau da, eh, bai e, subiranistak eta eskertiarrak egotea gobernuan, eta bai emakumeak egotea politikako erosein ere mutan, ba, gauzan normala eroditzen zait. E, da eguna horretaz hitz egingo dugunik, ez? Eh? E, bueno, e, kontuan hartuta politika oso mundu, mundu e, eh, kogorra edo, bueno, bintzat agresiboa dela, ez dizu horrek pixkat beldurrikan ematen edo prest daude horre aurre egiteko? Ja, nik uste dut jaso egiten dela eman egiten dena. Eta konfidantza ematen duzunean, konfidantza jasotzen duzu. Eta zintzo, zintzo bazoaz, ba, horrek nola edo ala bultzatu egiten du jendea e, zintzo jokatzera, ez? Beti, gongo dira salbuespenak noski. Eta kolpeak etorriko dira, bai. Baina errespetuz tratatzen badituzu pertsonak, ni seguro nago, ideak jakingo duela errespetuz erantzuten. Bueno, ba lan eh, handia aurretik ezta? Bai, baina taldean goaz, eh? Enoa bakarrik, nik ulertzen dut atxo eta gaur ba, nire irudian, nire ortegian daudela zentratuta foko guztiak, mhm. baina orduan bai egongo nintzateke ikaratuta, <laughs> benetan, bakarri banengo e, abeltura honetan, baina bueno, oso lazein nago, oso ekipo ona dudalako, jende asko dagoelako atzean, alboan, inguruan, aurrean, eta hau hau da, hau lan kolektiboa da, eta horrek lazeitzen nago asko. Mhm. Bueno, Laura, e, gaiz erabat aldatuz, e, Udako Euskal Unibertsitateak berrogei urte betetzen ditu aurten, eta bueno, blog bat dago, eta gaurkoan, e, kasualidadez edo ez, zuki datzetako artikulua ikusten dugu blog horretan. E, <laughs> Leio ondoan izen burukoa, nola parrandan ibiltzen zineten, eta larra honara zaldo. <laughs> bueno, egun hauetan ikusten ari nik aspaldi datzetako gauzak, han hemen kateratzen ari direla, ez? Uh -huh. Mhm. Nik ulertu nahi dut hori em, festu mm, kariñoso moduan, ez? Nik ulertzen dut, ba, neu ibilitako hainbat lekutan eta hainbat testu idatzita, ba, orain mundu guztiari da errekuperatzen eta ateratzen kalera. Eta ulertzen dut, ba, bueno, badala horrelako keinu bat, ez? E, begiak klikatu egiten didatela, eta esaten dute, hau palaura, gurekin ere egon zara, eta gu ere zurekin gaude. Nik horrela ulertzen dut, eta gu egun egon naz eta nago, -hmm. e, egiten dut proiektu horretan, oso momentu larria pasatzen ari da, e, guztiok ipini behar dugu gure aldetik aldugun guztia, eta arduan eskertu egiten dietkeni hori eta haupadan dia bidalen nahi dieten mendik. Ba, dugu, bueno, baionan gaur hasi ikustela ikastaruak, lehen goaztian egi barren Bai, bai, eta em, egia zan, eh, ueuk egin duen eta egiten ari den lana, ez da gordentzerik ez hori, mhm. hori da benetan e, herria egitea, eh? horrela egiten da herri bat. Mhm. Ba Laura Mintegi Euskal Herria Bildu Koalizioko lehenakari gaia mila esker e, tartetxo bat e, egiteagatik eta ea ba e, beste batean egoteko aukera dugun. Ba nahi duzun guztietan, mhm. eh, ekipoan goaz. Bale ba, esker. eskerrik asko Laura. Bai, agur. izarrak zeruan dardara egin du Sentimenduen ariari goaz lotuta Amodiozko sare honetan bat eginda Zugure ondoan izan nahi zaituku lako Eskutik heldu eta bildu gara bildu berriztu dira Birri egin du goizari begira Ametxen mundu berri bat nahi dugu eraiki Borondate honarekin soik ez da askiz ondoan izan nahi zaitu gulako Eskutik eldu eta